Հաղթանակի տոնի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 26-րդ տարեդարձի արդիվ նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Մայիսի 9-ը վաղուց արդեն դարձել է մեր հերոս ժողովրդի հաղթանակների խորհրդանիշը։ Պատմությունը մեկ անգամ չի ապացուցել, որ տարբեր ժամանակահատվածներում հայրենիքի համար վճռորոշ պահերին մենք կարողացել ենք համախմբվել եւ պաշտպանել համազգային շահը, մեր հողն ու օջախը, ընտանիքն ու երեխաներին։ Մեր ժողովրդին դա հաջողվել է իր խիզախության ու արիության, հայրենիքի հանդեպ անսահման սիրո եւ նվիրվածության, իր միասնականության ու անսասան կամքի շնորհիվ։ Այս տոնական օրը ես շնորհավորում եմ մեր բոլոր քույրերին ու եղբայրներին Արցախում, Մայր Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Թողմայիսյան նվիրական հաղթանակները միշտ ուղենիշ լինեն մեր ժողովրդի համար եւ տանեն դեպի նոր նվաճումներ ու ձեռքբերումներ։ Բոլորիս մաղթում եմ խաղաղություն, բարօրություն ու ամենայն բարիք, մասնավորապես ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Այսօր հայ ժողովուրդը Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում կրկին վստահ է իր ուժերին, Շուշիի ազատագրման ոգին արթուն է մեր սրտերում եւ աչքերում։ Այս մասին ասված է հաղթանակի եւ խաղաղության տոնի արթիվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձում։ Երրատոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ են հղել ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահը։ Երեք Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն։ Հաղթանակի տոնի Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի կազմավորման եւ Շուշիի ազատագրման 26-րդ տարեդարձերի կապակցությամբ հայրենիքի պաշտպանության գործում ունեցած նշանակալի ավանդի Արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս եւ հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում ցուցաբերած արիության ու խիզախության Արցախի հանրապետության մատուցած ծառայությունների եւ մասնագիտական արդյունավետ ու նվիրված գործունեության համար պաշտպանության բանակի մի խումբ զինծառայողներ եւ ազատամարտիկներ արժանացել են պետական բարձր պարգևների Հիմք ընդունելով ոստիկանության ծառայության մասին ԼՂՀ օրենքի 5-րդ հոդվածը, նախագահի հրամանագրով Արցախի ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Անդրանիկ Հակոբյանին շնորվել է ոստիկանության գեներալ-մայորի կոչում։ ԼՂՀ պետական սահմանը պաշտպանելիս եւ հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում ցուցաբերած արիության եւ խիզախության համար մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանշանով հետմահու ապարգևատրվել է Լեռնիկ Սարգսյանը ներկաների հոտնկայս եւ երկարատև ծափերի ներքո Պարքևը հանձնվեց հերոսի մորը Լիդա Սարգսյանին։ Մարդկային հոգատար նվիրված գիշեր ցերեկ պաշտպանала հայրենի հողը, փոքր եղբոր տղան, որի անունը Լերլիկի կտրա, ասմա ես պիտի այնպես անեմ, որ ամի նարածը շարունակի։ Ողջունելով եւ շնորհավորելով ներկաններին, նախագահ Բակու Սահակյանն ասել է, որ Մայիսյան երաթոնը միավորում է մեր ժողովրդի տարբեր սերունդների հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակ տարած մեր հայրերին ու պապերին եւ նրանց հերոսական օրինակով դաստիարակված ու Արցախյան ազատամարտում նոր հաղթանակներ կերտած քաջ հայրենիներին։ Մեր վետերանները մեզ համար միշտ եղել են հայրենասիրության տիպար, ովքեր մարմնավորել են ամենաբարձր ՈՎՍ մարզերքները, մարդիկ ում ձգտել ենք նմանվել դեռ փոքր հասակից, մեր խաղերում, իսկ հետո ռազմի դաշտում մեզ պարտադրված պատերազմի տարիներին։ Մենք միշտ հպարտացել ենք երկրորդ աշխարհամարտին մասնակցած մեր հարինակիցների անօրինակ սխրանքով ու խիզախությամբ, Եվ այսօր էլ հպարտ ենք, որ կարողացանք լինել նրանց արժանի հետնորդները։ Միջոցառմանը ներկային հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը, պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր վաղ առավոտի ստոնական տրամադրությունը տիրում Ստեփանակերտում։ Դրոշներով, ծաղիկներով ու հաղթական երգերով մարդիկ շլապում են դեպի քաղաքային հուշահամալիր, իսկ ժամը 11-ին մարդկանց հոսքին միացան նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու երկու հայկական հանրապետությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաները Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Այսօր կրկին ազգովին նշում ենք հայոց նորագույն պատմության ամենանշանակալից տոներից մեկը՝ Մայիսյան երատոնը։ Այն ավելի քան իմաստալի է, քանզի իր մեջ ամփոփում է մեր ժողովրդի երեկն ու այսօրը, մեր ապոպապերի կատարածն ու մեր օրյա սերնդի ձեռքբերումները։ Երևանի Պետական համալսարանի ամբիոնի վարիչ Գուրգեն Մելիքյան հիմնադրամի հիմնադիր նախագահ Գուրգեն Մելիքյանը հաճախակի է լինում Արցախում, սակայն իր իսկ խոստովանությամբ Մայիսյան երատոնին միշտ էլ առանձնակի անհամբերությամբ է սպասում։ Ինձ համար Արցախը հայոց լինելիությունն է։ Արցախը հայոց ապագան է։ Ով հայրենիքի այս մասը անտեսում է, նա ինքը իրեն դուրս է տողնում հայրենիից։ Ես երջանիկ եմ, որ Արցախի զինվորն եմ։ Ես երջանիկ եմ, որ ապրում եմ կենսակերպս Արցախում։ Կա արդյոք ավելի մեծ բերկրանք, քան յուր հայրենիքում տեսնել, թե ինչպիսի սերունդ է դաստիարակվել եւ թե ինչպիսի ավակների կողքին է ապրում նաեւ այսօրվա սերունդը։ Ազատամարտիկ Տիգրան Ասլանյանը հպարտանում է այսօրվա սերունդով, ասում է՝ «Մեր թողածը նրանք պատվով են պահում», ասում ու ծաղիկներ է խոնարում ընկերոջ Շիրմաքարին։ Մենք ծաղիկներ են խոնարում զոհված ընկերների շիրին անցնենք միասին մարտականության բոլոր մարտականուղի այսօր եւ ընդմիշտ ցանկացած տոների հետ կապված ու այլ քաղաքի մեկ պատահորում ենք գոնե այս կարգով միշտ հիշենք ու պահանջից անոր նպատի մշտապես մեր հոգիներում է, բայց սա էլ ինչ-որ տեղ մեզ հանգստացնում է։ Պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը շնորհավորում է ողջ Արցախահայությանը եւ մաղթում նորանոր հաղթանակներ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը առիթն օգտագործելով խոսեց նաեւ սահմանին տիրող իրավիճակից ցոր սահմանում իրավիճակի կարգավորման հատել կայուն առանց որևէ զարգացման միտումների եւ բոլորի տոնորնա մանուկից բռնած մինչեւ ձեր մեր մեծահասակները եւ բոլորս ով մեկ շուկով տոնում ենք մեր երաթոնը մեծ հաղթանակի շուշի ազատագրման եւ բանակի կազմավորման եւ միայն ու միայն ցանկանում ենք մեր բանակին մենակ ու մենակ հաղթանակ ներս Thank you. Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել հանդիսավոր հավաք նվիրված հաղթանակի տոնին Պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 26-րդ տարեդարձերին։ Արդեն քանի տարի շարունակ Մայիսյան երաթոնի նախորյակին նախագահական նստավայրից ապարքեվատրվածներն ու պաշտոնատար անձիկ գալիս են մշակույթի եւ երիտասարդության պալատ ներկա գտնվելու տոնական միջոցառմանը։ Հանդիսավոր հավաքը մեկնարկում է Արցախի հանրապետության պետական օրներկով եւ հայկական երկու հանրապետությունների դրոշները ներս բերելուց հետո։ Այնուհետև Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը հանդես եկավ ելույթով։ Պատմական իրադարձությունների բերումով, թե ճակատագրի կամով, մայիս ամիսն առանձնահատուկ տեղ է գրավում այժմ ժողովրդի պատմության օրացույցում։ Բացի այն, որ արդեն տարիներ շարունակ մենք ազգովի նշում ենք մեծ հայրենականում տարած հաղթանակի, Շուշի ազատագրման եւ պաշտպանության բանակի կազմավորման յարատոնը, այս տարի աշխ մեկնարկում է մայիսի 28-ին առանձնահատուկ շուկով տոնը նաև Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման 100 ամյակը։ Լևոն Մնացականյանն անդրադարձավ հաղթանակած բանակի 26-ամյա ուղուն, առանձնացնելով ձերկբերումներն ու հստակեցնելով հետագա անելիքները։ Նախարարը հավաստիացրեց, որ Արցախի բանակը միշտ էլ պատրաստ է ցանկացած ոտնձգության համարժեք պատասխան տալու։ Հայ զինվորն այդ ճակատամարտում առաջնորդեց մեկ սկզբունքով՝ ուժեն պատասխանել ուժով եւ հասնել նպատակին։ Ու կատարվեց այն, ինչին տարի շարունակ ձգտում էր հայը։ Շուշին դարձավ մեր ազգի նորօրյա ավարայը, որն ի դեպ եւս տեղեր ունեցել մայիսին, բայց արդեն 5-րդ տարում։ Պաշտպանության բանակի նախարարի ելույթին հաջորդ հեստոնական համերգը Արցախի եւ Հայաստանի երկիչ երկչույների մասնակցությամբ հայրենասիրական երգերն ու խրոխտ բարերը ել ավելի տոնական դրամատրություն էին հաղորդում։ Հայրենի Միջոցառմանը ներկա Աշոտ Մինասյանը ազատամարտի տարիներին եղել է ջոկատի հրամանատար Հարենյանց պաշտպանը հաղթանակած Արցախ աշխարհին հետևյալ բնորոշումն է տալիս։ Արցախը իր պահվածքով եւ ոդքի կանգնելով եւ տանելով կռնով այս հաղթանակը ամբողջ հայ ժողովրդի հետ միասին իր տեսակով իր ոգով ես կարող եմ ասել որ ուղեց հայազգի օգնաշարը 24 տարի հերոներից նայումը ու տեսնում դեռ բարեկամները ստամուր են։ Միանանք բոլոր շնորհավորանքներին եւ մաղթենք, որ Արցախում միայն ու միայն խաղաղության եւ ուրախության ձայներ հնչեն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի հատուկ թողարկումն է։ Բարիավանդույթը դարձել տոնական արարողությունները շարունակել Շուշի քաղաքում։ Ստեփանակերտի հուշահամալիրից կառավարական մեքենաների շարասյունը ձգվել է դեպի Բերտամրոցը։ Արցախի նախագահն ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայկական երկու հանրապետությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաները ցաղիկներ են խոնարել Շուշիի տանկու շարժանի պատվանդանին Վազգեն Սարգսյանի հուշակոթողին։ Իրատոնին նվիրված տարաբնույթ միջոցառումներ են կազմակերպվել հանրապետության շրջաններում։ Նշենք, որ այսօր երեկոյան Ստեփանակերտի վերացմնդի հրապարակում տեղի կունենա տոնական համերգ ու հրավառություն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 8-ին շնորհավորական ուղերձ է եղել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի հանրապետության վարչապետի բարձր ու պատասխանատու պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Հուսով եմ, որ ձեր կողմից ձևավորված կառավարությունը կշարունակի անել հնարավորը հայոց անկախ պետականության զորացման, ժողովրդի պաշտպանունակության ամրապնման, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության, Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք կերամիասնության ընդլայնման ողջունման ու խորացման ուղությամբ, մասնավորապես ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 8-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանին։ Հանդիպմանը քննարկվել են բանկային ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցության առնչվող տարբեր հարցեր։ Երեք Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում տեղի ունեցել Երևանից ժամանած անվանի կինոօպերատոր լուսանկարիչ Լևոն Աթոյանցի լուսանկարչական աշխատանքների առաջին ամբողջական ցուցահանդեսը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Ցուցահանդեսին ներկայացված է վարպետ Լևոն Աթոյանցի շուրջ 100 աշխատանք, որոնք թեմատիկ առումով բաղկացած են երկու մասից եւ արված են 30 տարվա տարբերությամբ։ Առաջին հավաքածուն սև ու սպիտակ ուսանկարներ են, որոնք արվել են 1962 թվականին եւ պատկերում են այդ ժամանակաշրջանի Բերթակաղակ Շուշին։ 1992-93 թվականներին վարպետ Աթոյանցը կրկին Արցախում էր, այս անգամ պատմությանը հանձնելու հայ զինվորի կերպարը։ Նրա ֆոտոխցիկը պատկերել է ազատամարտիկների դիմանկարներ, կյանքով լեզ 160 հայացքներ, པարզ ու անմիջական դեմքեր, որոնցում թաքնված են մարդկային ամենավեհ զգացմունքները։ Իմ հարցին թե ով է ձեր հերոսը Վարպետ Աթոյանցը պատասխանեց. Գիտեք ինչ հաղթեցին։ Գնացին հաղթելով ոչ թե գնացին կռվելով։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը խորհրդանշական համարեց ցուցահանդեսի բացումը հենց Շուշիի ազատագրման օրը։ Մեծ խորհուրդ կա այս ցուցահանդեսի մեջ, որովհետեւ ուղիղ 30 տարի անց 92 թվականի Շուշի ազատագրումից հետո, այն վերաբերականուց հետո Արոնաթոյացը նորից այցելեց իր սիրած քաղաքը։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Արթուր Պողոսյանը։ Նա նշեց, որ այս ցուցահանդեսն ամիսներ առաջ երկու հայկական պետությունների մշակութային գերատեսչությունների միջև ստորագրված համագործակցության հուշագրի առաջին միջոցառումն է։ Ես գտնում եմ, որ այս ցուցահանդեսը դա վավերագրումն է մեր հերոսական պատմության Վավերագրումն է, որովհետև այ այսպիսի աշխատանքներով եւ այսպիսի մշակույթով մենք կարող ենք մեր երիտասարդ սերնդին եւ պատմել, ինչպիսին ենք մենք եղել, եւ համոզել նրանց եւ հավաստիացնել, որ ապագայում էլ այսպիսին Եվ նայում եմ այս լուսանկարներին շատավեր կարելի է օտեր երիտասարդների դեմքեր են եւ մտահոգ եւ լուսավոր եւ ժպտերես, բայց բոլորի դեմքին մի տեսիլք կա, դա հաղթանակի տեսիլք։ Բոլորը համոզված են, որ իսկապես գալ է մի պահ, երբ մեր երկիրը, մեր Արցախ հանրապետությունը լինելու է անկախ եւ ծաղկող։ Իհավելումը նշենք նաև, որ ցուցահանդեսին ներկայացված գործերը հեղինակը նվիրել է Ստեփանակերտի պատկերասրահին Յուլիա Վանյան այսօր։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարի մտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 12, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան։ Տակություն։